Baruch Adonai Elohe Yisrael, ki fakad et amo, veyitzlach lo pedut. Vayatzmach lanu keren Yeshua, bevet David avdo. Ka'asher deber befi neviav hakadoshim, asher me olam. Yeshua meoivenu, umiad kol sonenu. La'asot chesed im avotenu, ולזכור את ברית קודשו, את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו, להצילנו מיד אויבינו, ולתתנו לעבדו בלי פחד, בתמים ובצדקה לפניו, כל ימי חיינו. ואתה, הילד, נביא עליון יקרא לך, כי לפני ארני תלך lefanot et drachav, ulhorot derek hayshua laamo, beslichat chatotehem, bechesed Eloheinu, uvrachamav asher bahem, yifkedenu, hanoga mimaron, lehair liyoshvei choshek vitzalmavet, ulhachin et raglenu el derek hashalom, kavod la'av v'labein, ולרוח הקודש, כפי שהיה בראשית ועתה ולעולמי עולמים אמן.